Sepse të gjithë duam dhurata, apo jo? Ja? Përshëndetje dhe nga unë Andrea, është kënaqësi të jemi këtë ditë të hënë këtu në Club FM. Jemi një grup shumë i madh dhe besoj se nga një kontribut i vogël për ne nga nga ne për familjet në nevojë do ishte mjaft modest. Si mendoni? Okej, okay, unë mendoj që për mua dhurata më e bukur do të ishte një kafshë shtëpiake. Unë jam shumë e, e pasionuar pas maceve, edhe për këtë do doja që t'ju lexoja edhe një material. Ëh, Një mace për kryetare bashkie. Nuk e di nëse mund ta keni dëgjuar, por kjo ka ndodhur në Siberi, në qytetin e Barnaulit, ku njerëzit kanë fituar disa zakone macesh, aq sa kërkojnë që një mace skoceze 18 muajshe, që quhet Barsik, e të bëhet kryetarja e re e bashkisë. Sipas një sondazhi jo zyrtar të bërë në një media lokale, Altaj Online, macja fitoi 91% të 5400 votuesve në të gjithë qytetin. Imagjinoni pak. 91% i fitoi macja dhe pjesa tjetër është fituar nga njerëzit. The Guardian për këtë shkruan se madje kjo faqe kërkon të mbledh fonde për të bërë pankartat e fushatës së macës, ku një e madhe do të vendoset në qendër të qytetit dhe bashkangjitur me foton e macës, ajo do të shkruajë vetëm minjtë nuk votojnë për Barsik. Atëherë un jam i mendimit që ne të organizojmë një protestë dhe secili qytet të Shqipërisë t'i vendosim për kryetar bashkie nga një mace. Do të ishte shumë interesante, por CNN për këtë shkruan se pavarësisht sondazhit të zhvilluar online, Barsik nuk mund të zgjidhet kryebashkiake dhe jo vetëm se është një mace, por kryetari i bashkisë caktohet nga guvernatori rajonal Aleksandër Karlin dhe këshilli i qytetit. Imagjinoni pak se çfarë do të ndodhte në Shqipëri nëse do të kandidatonte një mace. Në fakt po t'i dëgjosh njerëzit, gjithmonë politikanët i bëjnë kafshë edhe besoj se kjo nuk përbën një çudi të madhe dhe ne kemi Vetëm se ka një ndryshim. Ato janë kafshë që flasin. Mirë, edhe ato kanë gjuhën e kafshëve. Miau. Mund të mund të ndërhyj kështu. Ëm um, Dua të njoh këtë vajzën këtu kush është dhe çfarë çfarë mendimi ka mbi këtë temën e një mace. Mund na tregoni dhe ju kujt i bën përshtypje? Një mace për kryetar bashkie. Atëherë përshëndetje, quhem Parashqevi Taga dhe kam mbaruar studimet për gazetari dhe vazhdoj marrëdhënie me publikun master shkencor. Rreth temës që po diskutohet, nuk e di, në Shqipëri nuk do ishte diçka e përshtatshme pasi nëse nuk po zgjidhej dot një politikan i përshtatshëm për kryebashkiak si mund të zgjidhej një mace. Ç'të keqe ka? Se ai mund të ishte më i përshtatshëm? Po si do i merrte vendime? Si do mund të merren vendimet nga një mace? Mirë, më duket se e morën shumë seriozisht. Jemi duke bërë shaka. Andrea nuk është serioze. Unë për vetë do ishte dakord të provoj zgjedhjen e një maceje sepse Macja të paktën nuk do vjedhte, kaq sa vjedhin këto politikanët tanë. Ju lutem zgjidhni macen time. Po. Nuk jam dakord. Si e kishte emrin macja? Blaki. Përshëndetje. Unë jam Varvara. Dhe doja të flisja pak këtë pjesë, nëse do të bashkojmë pjesën e kafshëve me politikanët, do të ishte shumë e ndryshme. Do t'i përcaktojmë dhe politikanët sipas kategorive që kanë. Kryebashkiaku zakonisht nuk është një politikan, dhe nuk duhet ta ngatërrojmë. Ai është i pavarur dhe që kështu ai është një qytetar i Tiranës për shembull, si kryebashkiaku jonë dhe jo një mace. Çfarë do të bënte një mace për ty? A do të të zgjidhte probleme një mace? Dëgjo pak unë zyrtarisht kandidoj qenin tim për kryetar bashkie dhe e vë përballë maces parafolëses. Jam i sigurt që maca ime do të fitonte. Do bëjmë një sondazh paraprak. Po patjetër. Të gjithë exit pollet mbarë Shqipërisë, ju lutem filloni me sondazhet kush do fitojë maca. Në Eurolot u hapën bastet për uh, qeni njësh edhe macën dysh. Para se të fillojë sondazhi, unë n'shpi kam dy qen që kështu. Janë kandidatë të pavarur, partitë zyrtare një mace dhe një qen nominuan. Jam shumë dakord. Atëherë, si do ta lëmë për punën e macës dhe qenit? Jam kurioz të di si e kanë emrin. Ë? Si t'ia vëmë? E para morëm vesh ishte Blaki, Blaki. Okej, ë Reksi ka numrin 2, domethënë votoni dyshin dhe ne zyrtarisht kemi një javë që pas një jave do fillojmë fushatën në çdo në çdo lagje të Tiranës. Maca ka koeficient 1.55, kurse qeni ka 2.55. Tani x është 3.55. Tani varion. Koeficientet janë shumë të mirë. Në rregull, sapo mora një ftesë nga Blendi Fevziu, ty do të marrë në emision për të diskutuar. Nëse vendos për macen, domethënë njësh, domethënë vë 1000 lek, fiton 1550 lek. Okej. Debati i radhës i Fevziut do jetë ky edhe do të marrim analistë. Po, faleminderit. Përshëndetje edhe përshëndetje edhe nga unë, Jona. Kam kënaqësi të jem sërish këtu me ju. Kam dhe unë një kandidaturë, unë do doja të sillja për kandidat si kryetar bashkie gomarin, një gomar që kemi diku aty në lagje, edhe mendoj që gomari është një kandidati më i përshtatshëm kundrejt macës suaj edhe qenve të tjerë, sepse ai është një kafshë shumë e butë, një kafshë shumë punëtore dhe mendoj që shumë mirë mund të fitojë votat. Gjithë të tjerëve për kryetar bashkie. Unë mendoj se dhe gomari do të ndryshonte sjelljen. Jo, jo. Nga një gomar punëtor, nuk e di. Unë të premtoj që të bëjmë bashkë koalicion, gomari jot me qenin tim edhe të marrim vota kundër matës. Unë dua të di në çfarë lagje je ti që paske një gomar në lagje. Do jetë në një lagje që ka shumë politikanë besoj. Po. Përshëndetje nga unë Klej, sot do flasim për një temë shumë interesante lidhur me futbollin. Me sa duket në Angli, tifozët qenkan bërë shumë shumë të inatosur sepse ne tifozët kuqezi kemi marrë më shumë bileta se se ata. Atëherë në dis, në dispozicion nga Uve, nga UEFA janë në finalen e Euro 2016 që do luhet në Francë. Me, me sa duket Anglia paska marrë 8000 bileta më pak se se Islanda. Referuar mediave britanike Daily Star, ajo shkruan se se Shqipëria dhe 12 vende të tjera kanë përfituar më shumë bileta në stadium se sa Po, se sa Anglia po. Prandë? Në Doja... një përgatitë. Hm. Doja të shtoja që përgjatë gjithë kampionatit europian do të jenë gjithsej 1 milion bileta në në dispozicion. Një pjesë e biletave janë shpërndarë gjatë shortit të organizuar nga nga UEFA në datat 10 qershor deri me 10 korrik. Në këtë short ka pasur mbi 11 milionë aplikues ku janë zgjedhur dhe fituesit që kanë bërë një prenotim paraprak për ndeshjet. Ndonëse nuk i dinë ekipet që do jenë në fushë. Sigurisht sepse kombëtarja është është hera e parë që po merr pjesë në Europian, edhe normal do të japim maksimumin. Okej, okay, dua të shtoj diçka për sa i përket biletave, me sa mora vesh një miku im, uh, ndërkohë që nuk kishte gjetur biletë uh, nëpërmjet uh, pasaportës shqiptare, sepse ishin më duket vetëm 100.000 bileta për ndeshjen në uh, uh, Zvicër Shqipëri. Uh, dhe ndërkohë kishte futur një mik, le të themi, një franceze që kishte marrë biletën nëpërmjet uh, pasaportës franceze, meqenëse në Francë ka më shumë bileta për sa i përket ndeshjeve. Dhe për këtë në këtë mënyrë mendoj se do ketë dhe shumë shqiptarë të tjerë të cilët uh, kanë përdorur këtë lloj metode që uh, janë futur do futen në stadium nëpërmjet pasaportave të huaja dhe jo shqiptare. Doja të shtoja që UEFA u mundëson kosovarëve blerjen e biletave për Euro 2016. Kjo është një privilegj që do kenë në fazën e parë finale të Euro 2016. Nëse deri dje kishte kushtëzime të qarta, të posedoje një pasaportë shqiptare ose të ishe rezident në Shqipëri, që të kishte të drejtën për, për të aplikuar në dyqanin online të UEFA-s për bilete. Kjo gjë ka ndryshuar sot ditën e parë të daljes në shitje të 800.000 biletave për finalen Euro 2016. Kjo është diçka shumë e mirë sepse tifozët kosovarë gjithmonë kanë qenë besnikë ndaj kombëtares tonë. Do ishte shumë diçka e mirë për E po shqiptarët jemi kudo, unë mendoj se shqiptarët do bëjnë të pamundurën për të qenë në stadium kur të ndeshet kombëtarja jonë, sepse jam shumë e sigurt edhe si në rastin e Elbasan Arena, në momentin kur nuk kishte bileta për të futur në stadium, të gjithë shqiptarët zgjodhën tarracat e pallateve ose blenë me euro balkonet e qytetara, të qytetarëve elbasanas vetëm po me qira, vetëm për të parë ndeshjen. Shqiptarët bëjnë çdo gjë për të parë futbollin, që kështu është diçka shumë normale. Te lagja ime njëri shiti një Golf katër për një biletë, domethënë. Me sa duket në finalet e Europianit kuqezinjve u takojnë rreth 26080 bileta, ndërsa anglezëve u takojnë rreth 23520 bileta. Super. Ne jemi më të privilegjuar sepse kemi pjesëmarrjen për herë të parë që kështu. Gjithashtu për Gjermaninë. Edhe unë gjithashtu për Gjermaninë. Kam qenë tifoze e zjarrtë dhe kemi bërë shumë shumë shumë kur ishte Gjermania në finale me një fjalë kemi bërë një një festë të jashtëzakonshme. Unë jam kurioz të di pse shqiptarët janë, do të thonë, patriotë kur lozet futboll. Edhe po kur hedhin mbeturina jashtë koshit nuk janë patriotë. Dhe jo vetëm për ndeshjet e futbollit, po edhe kur kemi festën e pavarësisë ose çlirimit. Janë tre raste. Duhet që ju kujtohet ajo historia e tortës. Ndihem krenar për atë. Ah, ai legeni i shkretë. Dhe të ndi gjatë Sa duke legeni është bërë i famshëm Dhe ai burri me lopatë në dorë Por kemi edhe shqiptarë kundërshtarë që luajnë me Zvicrën, kështu që kemi dy vëllezër që luajnë kundër njëri-tjetrit në në ndeshjen e Shqipërisë dhe Zvicrës. Taulant po, Xhaka dhe Granit Xhaka. Do ishte një sfidë shumë e bukur për ta. Ndeshjen do ta vendosë X. X. Është shumë shumë e dhimbshme se, se se si shikon dy dy vëllezër të tek luajnë përpara njëri tjetrit. Edhe kjo për për shkak të pamundësisë që ato të ndjekin ëndrrat e tyre brenda Shqipërisë, kështu që detyrohen që të luajnë në Zvicër e në vende të tjera për të shkëlqyer më pas. Edhe mbi gjitha dy vëllezër shumë të bukura. Përpara se të ndahej. Përpara se të ndahej shorti, Taulant Xhaka kishte shprehur dëshirën që dëshironte të binte në në grup me Zvicrën që të luante kundër vllait. Kjo ishte makthi i trajnerit tonë, sepse po. ai nuk donte që të luante kundër Zvicrës. U shpreh dhe... kundër dëshirës së Taulant Xhakës. Fati qe aq i keq sa na doli ndeshja e parë me Zvicrën. Kemi dy kombëtare tona. Po ne besojmë që do ta mundin Zvicrën pra. Po. Me plis për Paris. i quajtur ndryshe si mbreti i rock and rollit, uh, do të japim pak informacione, pak më kryesoret, i lindur me emrin Elvis Aaron Presley në 8 janar të vitit 1935 dhe ka vdekur në 16 gusht të vitit 1977. I cilësuar si një ndër ikonat e kulturës së shekullit të 20 dhe i etiketuar si mbreti i rock and rollit, u lind si binjak në Mississippi, ndërsa vëllai i tij vdiq gjatë lindjes dhe sipas një dokumentari halla e tij është shprehur se ka qenë pikërisht vdekja e vëllait të tij binjak i cili i ka dhënë shtysë në karrierën e tij muzikore. Në moshën 13 vjeçare, familja e tij zhvendoset në Memphis të Tennessee dhe karriera e tij muzikore ka filluar në vitin 1954 kur me një kur me producentin uh, proc, uh, Sam uh, Phillips bën regjistrimin e parë për Sun Records. E ndërsa shija e tij muzikore u uh, U zbulua kur fitoi një talent show në shkollën e tij të mesme, Humes High School, pak vite më vonë, pasi e ëma në ditëlindjen e tij të njëmbëdhjetë i kishte dhuruar një kitare. Martohet në vitin një mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e shtatë me Priscilla Presleyn, me të cilën pati dhe një vajzë, Liza Maria, e ndërsa divorcohet në një mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e treshin. Gjatë vitit një mijë e nëntëqind e pesëdhjetë e tetë-një mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë, kryen shërbimin ushtarak për United States Army. Unë kam bërë edhe një listë për dhjetë këngët më të bukurat e Elvis Presleyt, sipas mua, megjithëse qëndrojnë edhe në klasifikimet më të larta, në vend të parë kam renditur Always on my mind, Ok, në vend të dhjetë, uh, kam renditur Kiss Me Quick, në vend të nëntë, Don't Be Cruel, në vend të tetë vijoj me My Way për të kaluar tek vendi i shtatë Love Me Tender, vendin e gjashtë e zë Burning Love, vendin e pestë hiti i atyre viteve Jailhouse, në vend të katërt Heartbreak Hotel, në vend të tretë It's Now or Never, Në vend të dytë do të vijë kolona zanore e filmit Fools Rush In me Matthew Perry dhe Salma Hayek, Can't Help Falling In Love With You, edhe në vend të parë rendit Always On My Mind, të cilën unë mendoj se ai duhet t'ia kishte kushtuar e, Priscilla Presleyt. Okej, nuk e di sa prej jush janë fansa të mbretit të rock and rollit. Asnjë ndoshta. Përshëndetje, përshëndetje nga unë Bekimi, meqë kolega na kujtoi na kujtoi Elvis Presley, mua tani më vjen ndërmend modeli i tij i flokëve, mënyra se si sillej ai në skenë dhe dhe dhe nga kjo mora një frymëzim se si vishesh, mora edhe një frymëzim për të diskutuar një temë se si se si vishen meshkujt dhe femrat shqiptar. A ekzagjerojnë ato me me veshjen e tyre dhe këtu Përballë mikrofonit kam një kolegen time e cila fatmirësisht është femër dhe desha ta pyes atë nëse femrat shqiptare ekzagjerojnë me veshjen e tyre. E cila e cila kolege e ka ekzagjeruar me xhupin, me çfarë me çfarë shikoj unë. Po, po doja doja që të që është është këtu është ngrohtë. Jo, doja doja ndalesh vetëm një moment më gjatë tek tek ekzagjerimi. Okej, okay, kjo është temë shumë e bukur me me veshjen, edhe sa e rëndësishme është. Po, um, doja të dëgjoj nga vajzat këtu, meqë u përmend Elvis Presley. Kishte një moment në këtë botë ku vajzat dëgjonin emrin edhe u dridheshin gjunjët për uh, mbretin. Po ju jeni një brez tjetër. Uh, jeni larg nga uh, nga prandaj dua dua të dëgjoj domethënë nëse nëse ju keni ndonjë simpati për mbretin e e muzikës uh, rock po. Elvis Presley dhe nëse jo kush është po themi Uh, sipas jush një mashkull i pëlqyeshëm apo ku di unë se çfarë. Domethënë, uh, do... dikush që tërheq vëmendje, u përmend Loriku, tha do flasim për Lorikun pak më parë, dhe kishte një konotacion, nuk i thon Lenjanit për shkak do flasim për kështu, për Lorikun thon do flasim për Lorikun, e kupton? Mishë son Riki, kështu shkruan. S'e kam dëgjuar. Atëherë më thoni pak. Elvis Presley po jo dhe nëse jo kush? Do tregoj një një fakt e vjetër. Po. O jo po, mirë se bukur. Ta goca në fillim, ja, është Barbara këtu. Përshëndetje. Atëre un nuk është se jam ndonjë fanse e Elvis Presley si goca para forca, por që kam dëgjuar këngët e tij shpesh nga mami im, ajo adhuron atë Dëgjojmë shpesh, kemi disa disqe të tij që i ka marrë domethënë originalet, i dëgjojmë, mhm. por që nuk e di nëse jam shumë in me idetë e tij ose këngët e tij. Po kush pëlqen ty? Uh, kënga e parë? Vendi i parë ishte Always on my mind. Kam dëgjuar dhe është interesante, por jo që kam ndonjë pëlqim. Jo, ndonjë këngëtar tjetër. A, ndonjë këngëtar tjetër. Apo aktor, apo. tani kush është kush është objekti varet jo varet që nëse ne do flasim për këngëtar shqiptar apo këngëtar të huaj si uh, un kam uh, një domethënë një prirje drejt muzikës greke më pëlqejnë shumë këngët greke nuk e di nëse ndonjë nga ju këtu dëgjon këngë greke po vetëm Nikos Fakinakis Fakinakis Ok, unë kam shumë këngëtarë të preferuar dhe të preferuarit e mi janë grek, kështu kështu, nëse doni jua them dhe emrat, ju sugjeroj dhe këngë. Janis Plutar, uh, Janis Plutarkos është i preferuari im dhe me domethënë është një ndër top listat greke që qëndron i pari gjatë gjithë kohës. Por mund të flasim dhe për të tjerë që është Vasilis Karas, ka shumë të tjerë ose femra. Një ndër to që po kap top listat është dhe një këngëtare shqiptare Eleni Fureira, Që është nga Saranda, ajo nuk na e ka treguar origjinën e saj në fillimet e veta, ka thënë që vjen nga Brazili, por gjithsesi u zbulua që ishte një shqiptare. Nuk e të rrejë, që po drejtë. Ka që Kam. Okay. Përshëndetje dhe nga unë, në lidhje me këngëtarin e mirënjohur mbarëbotëror, patjetër që dhe un kam uh, simpatinë time të veçantë për të. Megjithatë, ë në përgjithësi unë nuk është se i lidh shumë këngëtarët me pamjen e tyre të jashtme ë me simpati të veçantë, pasi më pëlqen më tepër t'i dëgjoj ato se sa t'i shikoj. ë konkretisht më pëlqen muzika që ato bëjnë këngët në përgjithësi dhe nuk është se kam ndonjë simpati të veçantë për këngëtarët botërorë apo qoftë shqiptarët. Uh, ndërsa për sa i përket një mashkulli të bukur apo një mashkulli të arrirë, ndoshta kjo lidhet edhe me atë çfarë ne shohim sot në ekranet tona. Unë i kam çik qejf këto telenovela turke, edhe më pëlqejnë shumë aktorët turq për ato vdes fare. Kenan, Burak, Kivançi, po, gjithë këto. Okej, shumë mirë. Ah, çuna tash, ai çuna bën një pyetje. Çuna bën një pyetje interesante. Çfarë çfarë konsiderohet ekzagjerim sipas jush sot? Nëse ka ndonjë modë që ju duket e ekzagjeruar apo ndonjë personazh që ju duket se ekzagjeron, kush është çfarë çfarë vesh? Çfarë janë këto artikuj të ekzagjeruar sipas jush? Nora i streti me çorape apo pa çorape? Batuta e parë që më erdhi ndërmend nga kënga magjike. Jo, është vjetër, është vjetër. Ok, përshëndetje nga unë Lorena. Në fakt e diskutuam me çunat për zgjedhur këtë temë, edhe jo më shumë për personazhet e njohur, por më shumë për femrat dhe meshkujt që janë i shohim çdo ditë në rrugët e Tiranës dhe jo vetëm. Nuk donim flisnim shumë për personazhet e njohur, sa ekzagjerojnë femrat shqiptare në rrugët e Tiranës, po marr Tiranën meqë jetojmë këtu. do thoja që nëse do të shohim do të ngrihemi në mëngjes, do nisemi për shkollë dhe të shohim femrat me me një minifund super të shkurtër, me një buzë shumë të errët, me taka jashtëzakonisht të larta që me zor ecin, për mua kjo është shumë ekzagjerim. Pastaj nuk mund të anashkalojmë që ka po flas për femrat. Ka vërtet ka vërtet femra të cilat ndjekin modën dhe një modë shumë të mirë që ka një stil shumë të veçantë, duke anashkaluar këto ekzagjerimet e tepërta. Ndërsa për meshkujt kam përshtypjen që vishen më bukur se femrat, të paktën mua kjo më ka rënë në sy këtë përshtypje kam. Në meshkujt një palë pantallona, dhe një këmishë dhe dalin nga dera. Po plus këtyre që kanë më shumë lehtësi, kanë edhe një stil shumë të bukur. Femrat Duke qenë se kanë më shumë komplikime, ndoshta ngatërrohen pak edhe kalojnë te e ekzagjeruara. Ata meshkuj që rregullojnë flokët, lyejnë flokët, vënë piercing apo gjëra të tjera, heqin vetullat, domethënë ka meshkuj e meshkuj, ka meshkuj që dalin. Patjetër, ne e shohim çdo mëngjes tek kanë filluar edhe të veshin streçe edhe gjëra të kësaj natyre. Po i përmendim sa është. Okej, po e them se kemi çdo mëngjes te Aldo Morning Show, që është Ok, ajo është shembulli më i mirë. Përshëndetje, um, jam Amela, më vjen keq për zërin dhe një herë, por që faleminderit. Por që për zër, uh, për temën kisha nevojë të flisja. Kam nevojë të bëj një pyetje të gjithëve. Ku qëndron problemi me meshkujt uh, që heqin vetulla, që veshin streçe, me femrat që dalin në mëngjes me minifund apo me buzë shumë të errta? Një sekond. Yeah. Uh, Ideja është që secili nga ne është unik dhe në qoftë se unë kam dëshirë që unë të vesh taka në mëngjes, unë e bëj. Sepse unë nuk nuk e bëj këtë për ta treguar ty që unë po vesh taka në mëngjes, unë nuk vesh streçe për të treguar shiko se unë vesh streçe. Unë e bëj sepse unë ndihem mirë me atë që bëj. Pra ku qëndron problemi? Jo. Okej. Okay. Po, po, po e filloj në fillim me femrat, meqë nuk po gjykojmë asnjë, nuk po themi thjesht po ndanim temën kush është ekzagjerim, Po flasim pak, ok, nëse do ta quanim paragjykim. Po nuk më duket thjesht normale, nuk e di nëse është fjala e duhur që në mëngjes të jetë nuk është Së shumë është më shumë e sikletshme për femra që në autobus, ok, po të jemi pastaj me makinë, me shofer, është pak më ndryshe, po në autobus, me taka, është pak e sikletshme. Për meshkujt që the që heqin vetullat, apo bëjnë, nuk e di, rregullohen, është një respekt për veten, po Ka një kufizim edhe për këtë. Në... Po nuk do ta marrim si paragjykim, nuk i gjykojmë pse ah. pse vishet ashtu apo pse sillet ashtu. Amela, Shiko, Amela dëgjoj pak Andrean, dëgjoj pak Andrean, jo prit të flas njëherë unë. Meqë më replikoi mua kjo Kjo dritare është një dritare thashethemesh, po s'është të ndërrojmë neve dhe këtu jemi për të bërë edhe pak thashetheme edhe për të ngacmuar pak ata që na dëgjojnë. Edhe pse jo ne filluam të ngacmonim femrat i futëm edhe disa thumba meshkujve përderisa ne jetojmë në këtë botë në këtë realitet mos më thuaj që ty nuk të bën përshtypje një mashkull një femër me këto përshkrime që ne dhamë apo jo Kështu që t'i lëmë pak këto edhe të bëjmë pak thashetheme. Absolutisht, mund të them një gjë? Unë jam ndër ato femrat që i bëj buzët shumë të errta që në mëngjes, ku qëndron problemi? Thjesht më pëlqen shumë. Nuk është, mos kapemi vetëm tek buzët, se dhamë një element që mund të jetë një ekzagjerim, nuk është vetëm kjo. Thjesht dhamë disa përshtypje, nuk nuk mund të merremi vetëm me buzët, shumë mirë që i bën buzët. Po flokët nuk i rregulloni ju vajza në mëngjes, po vini kështu. Atëra ideja qëndroi që ne kapëm vetëm disa përshtypje. Goca tha që i lyen buzët shumë të errta. Un po të them, un dal me taka në mëngjes. Ai çuni po thoshte që un kam hequr vetullat. Po jo, kapim gjithë përshtypjet. I pret vetullat. Mua më pëlqejnë shumë çunat që presin vetullat që mbahen. Është shumë lezetshëm t'i shofësh çunat që rregullohen që në mëngjes. Jo po të shofësh një siç fle natën ashtu zgjohet edhe në mëngjes. Jo. Ka gjë të keqe të rregullohesh. Shiko, un nuk nuk e kuptoj. Çfarë mendon ti për rregullimin e meshkujve? Ne në mëngjes. stilin e tjetrit, me idetë e tjetrit, duket shumë absurde kjo mënyra. Edhe më duket shumë old fashion duke u marrë me këtë kjo ideja të marrësh merresh me veshjet e tjetrit, me stilin e tjetrit, si i pëlqen atij. Fund fundit ka jetën e vet, e di vetë, i pëlqen vetja ashtu ndihet rahat me veten. Po nuk jemi gjithë si Robert Alia. Edhe unë mendoj se secili ka të drejtën e tij që ta shprehë, ta shikojë botën ashtu si është. Robert Alia më pëlqen shumë. Nëse do të dali në në sytë e publikut dhe nëse do të bëjë përshtypje, ai atë bën. Nëse ai, nëse një person është i thjeshtë, do të dalë i thjeshtë, është e drejta e tij të vishet se si dojë, të heqi vetullat, të lyejë flokët apo të bëjë çfarë të dojë ai, sepse është e drejta e çdo personi, sepse fundi e fundit prandaj jemi në demokraci. Është ekzistencializmi, nëse keni lexuar, un jam shumë pro ekzistencializmit. Un për shembull mund të dua të pi alkool që në mëngjes, nuk po flas për veten personalisht, Ndërkohë që alkooli pihet në darkë. Po kujt i intereson? Kjo është jeta ime, unë bëj çfarë dua. Unë nuk kam asnjë lloj ndryshimi. Faktikisht alkooli pihet në mëngjes. Jam dakord që secili mund të jetë se si ai mund ta konceptojë botën ashtu si ai ka dëshirë. Nuk është e rëndësishme që t'i përmbahet rregullave dhe traditave që që që njerëzit mendojnë edhe që që të ecë në bazë të paragjykimeve. Secili ka të drejtën e tij që të shprehet ashtu si është në të vërtetë. Përshëndetje edhe nga unë. Kjo është një temë shumë interesante dhe një temë e nxehtë, që normalisht duhet të kemi një gjë të qartë që nuk mund të kemi kurrë mendime të përbashkëta, do të ketë gjithmonë përplasje mendimesh, pasi të gjithë jemi të ndryshëm, kemi individualitet të cilin e shprehim edhe në mënyrën e të veshurit, të lyerit, të krehurit e të tjerë. Megjithatë unë doja të ndalesha në lidhje me veshjen tek një gjë që na shqetëson të gjithëve, që ka të bëjë me ato që u përmendën me takat në autobus apo me diçka tjetër, me erën e djersës. Të të më ndjeni për këtë, mua më bie që të lëviz çdo ditë me autobus, ashtu siç mund t'ju mund t'ju ndodhi dhe juve të lëvizni shpesh me autobus. Dhe sot konkretisht uh, ula ula ula diku pranë një personi dhe dhe më ndjeni po mbante një erë djerse të ndenjur që do të thotë un preferoj të shikoj një person në autobus që ka taka 15 cm të lartë apo një mashkull që vishet me streçe heq edhe vetullat sesa të të ndjej erën e e, di, e ndenjur të djersës ju bëftë mirë që po ju që po hani tani faleminderit që po na dëgjoni Përshëndetje nga unë Meri. Atëherë, unë nuk paragjykoj sepse çdo njeri është i lirë të bëjë atë që ndjen dhe atë që do, por çfarë kuptoni ju me shprehjen e vjetër popullore sipas vendit bëhet kuvendi? Problemi i shqiptarëve unë jam pro sa punit. Dua të them përgjithësi, aty ndahemi domethënë. Se jo, jam dakord me ata që po thoshin që kanë secili ka drejt që të vishet Qoftë se dikush dikush po thoshte ka drejt jetë i thjesht, po ashtu ka drejt dikush të jetë të jetë i komplikuar në veshjen e vet. Po kjo është mendoj që të paktën 2015 ose 2016 që po vjen. Ky debati se si vishet njëri tjetri duhet të ketë kaluar edhe në vendin tonë. Po do të dëgjoj pak nga Jeta, do të dëgjoj pak nga të dyja këto vajzat që janë këtu, se çfarë çfarë kanë dashur ato të sjellin si temë, kështu të hapin si temë diskutimi sot këtu në në emisionin tonë. Okej, okay, përshëndetje edhe nga unë. Të jem e sinqertë, nuk kam përgatitur material, por meqë rrugës po mendoja un jam pa një material, uh, mendova të gjej një shkas ose një ngjarje çfarë kam dëgjuar më përpara dhe ta sjell këtë ndoshta pak të shpikur nga ana ime këtu. për të thënë edhe për të shprehur idenë se uh, njerëzit e mirë dhe njerëzit e drejtë shpërblehen në këtë jetë herët a vonë. Ëm um, më kujtohet një histori, të cilën e kam uh, lexuar në rrjetin Facebook, uh, një një nënë beqare e cila ishte pastruese, uh, gjeti ndërkohë që po pastronte në koshin e mbeturinave, nuk e di, po them 1 milion dollar dhe Pavarësisht se ishte e varfër, ishte nënë beqare, duhet kujdesej për fëmijën e saj, vendosi që t'i dorëzonte këto para në polici dhe më pas rrjedha e saj të vazhdonte kështu. Përfundoi duke u bërë një modele e famshme. Si, ishte e bukur, kishte linja perfekte për uh, bërë modelen dhe kjo erdhi falë uh, mirësisë së saj dhe rënies uh, në sy të linjave trupore të saj të një modeli, të një stilisti në Meksik dhe kështu që ajo tashmë ka një punë që e pëlqen, ishte shumë uh, e ambientuar me kamerat, me fotot dhe besoj se fëmija e saj tani do jetë uh, më i kompletuar me me nevojat e tij. Nuk e di, uh, si mendoni ju uh, në realitetin shqiptar, a do ta bënte një i varfër këtë gjë? Në qoftë se gjente para dhe a do t'i dorëzonte këto para? Ja, do dëgjojmë nga kjo vajza që është ngjitur këtu. Do në qoftë se i gjeje ti këto. Po e quajmë po e, e lëm për 25 25000 euro? Okej, okay, që ti një shumë kështu. Jo, jo, s'janë pak, mund të jenë pak për ty. Po, jo, dëgjo, ja 25000 euro e quajmë i gjete, për shkak çfarë bën? S'ka asnjëri vërdallë. Nuk të shikon njëri mos e thuaj emrin. Ça bën? Do ta them unë gjithsesi se nuk pëlqen kështu. Atëherë unë jam Jonalda. Edhe në rast se do t'i gjeja lekët, tash është çik pyetje e vështirë kjo se mund edhe të mos i dorëzoja, fundja fare Unë nuk është se vij nga një familje e pasur, kështu që familjes time do i nevojiteshin, mund të ishte kjo një ndihmë, ndihmë në thonjëza, nga ana ime, se nuk, nuk është se unë punova dhe vajta ia dhashë atyre, po, po që edhe mund, mund t'ia jepja familjes time, meqenëse nuk do kisha njeri rrotull që të më shihte, por që do ndihesha edhe keq, që t'jem e sinqertë për, për atë njeri që i ka humbur, sepse, Është ai që fitoi në një lloj mënyre, i ka fituar me djersë ose jo, le të themi kështu. Ato i përkasin atij fundja fare, kështu që t'ia marr unë. Kush ka një opcion? Kush ka një opinion? Po, atje, atje. Ma merr gjithmonë fjalën. Atëherë. Mua më ka ndodhur një ditë që të ulesha në një taksi dhe të gjej 20000 lekësh. Edhe kur e pashë e kapa në dorë edhe thashë wow, gjeta 20000 lekësh. Dhe kur hapa fatkeqësisht ishin nga ato le lekët falso që thuhet gëzuar festat, jam dëshpëruar shumë. Por doja të shtoj edhe diçka tjetër. Të jemi realistë. Kush është ai që do i nevojiteshin lekët edhe në rrugë të gjente lekë dhe nuk do i merrte, qoftë kjo edhe një 500 lekësh. Unë do të tregoja një histori në periudhën kur kam qenë në gjimnaz. në qytetin e Elbasanit, në Dhaskal Todri, ishte një zakon që në trotuarët e e bulevardit të ngjiteshin lekë me atak, mhm. me ngjitëse. Edhe të gjithë njerëzit mundoheshin që uleshin momentin kthenin një kokën majtas, pastaj djathtas, pastaj uleshin, por ishte e pamundur sepse i kishin ngjitur me atak, ishte thjesht një lojë. Pra çka do thotë që njeriu qoftë edhe shumë pak lekë, domethënë kur ka nevojë i merr, aq më tepër kur i gjen në rrugë. Jemi realist. Është reciproke, leku të tërheq pa masë, sikur dhe 100 lekë të jetë. Unë kam parë situata të tilla në në autobus kur uh, kishte rënë një 100 lekë në në mesin e autobusit dhe një grua po shikonte me shumë qejf të madh, me shumë zell, o do ta marrë se s'bën dhe prit derisa ndaloi stacioni i autobusit ku ishte dhe ajo një njerëz dalin njerëz e mori 100 lekëshin dhe Wow, tha e mora një lek tha për vete, tha. Okej, sepse Kështu që leku të tërheq gjithçka. Jo, se ka patur raste edhe nga ata që kanë gjetur valixhe të mëdha me lek dhe i kanë po, kthyer. Po ne shqiptarët domethënë deri në 5000 lekë i kthejmë, domethënë po i gjetëm deri në 5000 lekë ose e shumica në një telefon thjesht e kthejmë. Sa për gjëra të tjera. Se di, shqiptarë preferojnë dhe raste të tilla, për shembull, nëse ka humbur diçka në sidomos televizionet lokale thuhet, që ka humbur ky objekt në këtë vend në në këtë orë, kush e gjen do shpërblehet monetarisht. Kështu që ai që e gjen gjithsesi s'do dalë i humbur edhe nëse e dorëzon. Ndërsa unë do tregohem e sinqert, në qofë se do të gjeja unë një shumë lekësh në rrugë, thjesht do mendoja që ishte fati im dhe do i merrja. O të lumë ty. Ah. Deri tani, deri tani po ndanim atë kënaqësinë e të gjeturit edhe patjetër dilemën nëse do t'i rikthenim gjërat e gjetura apo jo, unë doja të ndaja diçka personale, kënaqësinë e të kthyerit të një gjëje të humbur, më ka ndodhur para 3 vitesh të humb telefonin dhe që nuk isha në dijeni fare. ë uh, më kishte rënë te këmbët e Skënderbeut diku aty. Në tek sheshi Skënderbeut, edhe po te këmbët e kalit. Edhe kur uh, kthehem në shtëpi ishte natën vonë dhe pranë vetes uh, kisha telefonin e mamit dhe Fillon bie telefoni dhe unë shikoj emrin tim në telefon dhe krejtësisht e habitur, si ka mundësi kjo që po ndodh sepse nuk isha në dijeni që telefoni më kishte rënë. Më telefonon dikush dhe më pyet, uh, "Më falni, mamaja e kësaj vajzës jeni, sepse unë e kisha shënuar në telefonin tim mami, emrin, dhe i them, më falni, kush jeni ju që merrni nga ky numër telefoni, thotë unë e kam gjetur këtë telefon, dhe telefonin ma sjellin një çift të martuarish tek puna ime dhe ka qenë vërtet shumë shumë kënaqësi në atë kohë ai telefon nuk ishte iPhone megjithatë kishte një vlerë të madhe mendoj se edhe një telefon që kushton 10000 lekë të vjetra ka një vlerë të madhe për shkak të informacioneve që mban kështu që më besoni është vërtet shumë kënaqësi të të rikthejnë një gjë të humbur qoftë monetare apo nuk e di diçka tjetër dhe kur gjejmë një gjë duhet ta mendojmë edhe këtë. Është gjë ajo. Në fakt është në fakt është një gjest shumë i bukur, por unë kisha një pyetje. Më bëri habi kur po kur ti po tregoje historinë si ka mundësi që ti kishe harruar ta mbaje telefonin në dorë gjatë gjithë kohës. Ka qenë disa vjet më parë, nuk mbaheshin telefonat në dorë se mbaheshin në çantë. Unë mua që më humbi telefoni, e kisha lënë te salla e internetit kur isha duke lundruar, edhe ngaqë isha i shpërqendruar, thjesht e lë aty dhe iki. Por fatmirësisht e gjen një njeri i njohur i imi dhe ma bie. Nuk e di në qoftë se do të kishte ndodhur kjo në qoftë se do ta gjente një i panjohur. Mua Në lidhje me kthimin apo mos kthimin e parave, para disa kohësh është publikuar një rast ku një shqiptar në Angli kishte gjetur një çantë me lekë, nuk e di ndoshta 25000 euro një shumë e tillë, një praktikant fetar i cili uh, kishte gjetur çantën e një greku, një shqiptar në Angli bëri bujën kur uh, me kartën e identitetit që kishte gjetur brenda në çantë kishte kthyer këtë sasi të madhe lekësh atij që i takonin. Uh, unë personalisht mendoj se nëse do të gjeja një çantë me lekë, nëse do ta dija që personi që i kishte humbur ato lekë në kushtet ekonomike është shumë lart më herë se sa mua, unë nuk do t'i ktheja. më falni edhe personat meqenëse u hap kjo historia, uh, edhe personat që më kthyen mua telefonin ishin dëshmitarë të Jehovait. Tani i vure kapakun. Okej, okay, shkojmë tek muzika, dëgjojmë një këngë. Përshëndetje, unë jam Reti, jam student i gazetarisë, jam këtu në media aktive bashkë me studentë të tjerë. Edhe faktikisht unë kisha dëshirë që të elaboroja një temë e cila është mjaft e ndjeshme, jo vetëm për rininë, por ka edhe edhe për breza të tjerë ose për kategori të tjera të shoqërisë, pavarësisht moshës. Çfarë me çfarë kriteri e, do donit ju ta zgjidhni partnerin ose partneren? Do donit të të ishte person modest, person i cili nuk kërkon të jetë materialist ose ku ta di unë. Ë Gjithashtu do isha shumë do ishte shumë interesante ky opinion me opinionin e të tjerëve, kolegëve të tjerë për shembull Bekimit. Përshëndetje. Meqë folëm pjesën e dytë të emisionit për paranë, m'u kujtua një shprehje popullore që thotë Ë, varfëria hyn nga dera dhe dashuria del nga dritarja, por unë nuk do ta zgjidhja partnerin tim me anë do të nuk do të shikoja anën materiale, do të shikoja anën humane, njerëzore, do të shikoja në radhë të parë dashurinë, sepse dashuria është ajo që krijon një familje të shëndoshë, një familje në të cilën ti mundesh që të krijosh të ardhurat si nga ana financiare, si nga të ardhurat në kuptimin mund të krijosh fëmijët me me këtë bashkëshorte dhe nëse ti do të zgjidhje vetëm anën materiale, Kjo kjo mund të ikë një ditë, po dashuria është një është është është një bimë, është një bimë jo jo artificiale, është një bimë natyrale e cila rritet vetvetiu dhe bëhet një pemë e madhe. Kurse pasuria e ke sot, po nesër nuk e ke. Nuk e di vajzat ç'mendim kanë, po besoj se si ky mendim kanë për dashurinë dhe nuk besoj te paraja. Unë faktikisht nuk do të propozoja vetëm pjesën materiale, por edhe kriterin e bukurisë, po kriterin e sjelljes. Ka shumë komponent besoj. Po kur kam qenë i vogël, mos ndalemi vetëm te Kur isha i vogël e doja bjonde me sy blu. Pra kështu e kam dashur, po tash i kam lëshuar. Se tani jo që... Pse jo që? Ka më shumë, do të dëgjoj nga vajzat, çfarë çfarë reagimi kanë vajzat kur dëgjojnë? Përshëndetje, jam Ejona. Për sa i përket pasurisë në një marrëdhënie, mendoj se të gjithë e duan pasurinë ta kenë si bazë, sepse pasuria është liria e shpirtit, siç thonë edhe filozofët, po të them të drejtën, çdo njeri që pyet ose çdo njeri në një diskutim apo debat, asnjëherë asnjë nuk e pranon që do e merrte dikë për pasuri, por shpesh shohim që shumica ë për atë gjë e marrin. Domethënë shikojnë pjesën e parë të plotësuar, pastaj pjesët e tjera Se në fund të fundit bukuria është relative dhe jo të gjithë e vlerësojnë, domethënë e vlerësojnë sipas mënyrave të veta. Okej, për sa i përket dashurisë, mendoj që është diçka shumë e bukur, është një ndjenjë sublime që të bën ty të ndihesh shumë mirë. Dhe do të thoja që personin të cilin kërkon ti ta kesh në krah, mendoj se duhet të kërkosh një person që të ketë uh, dëshirë për jetën, të ketë dëshirë për të arritur diçka në jetë, dhe nëse e ka këtë dëshirë, nëse është një tip që kërkon shumë nga jeta, Besoj se është i duhuri në mënyrë që ai mos presë vetëm nga ty, ai mos presë që ta krijosh ti pasurinë, ai të presë që ta krijoni bashkë pasurinë. Ai të presë që ju të krijoni bashkë ndjenjat, t'i forconi ato dhe me kalimin e kohës të jeni, jeni akoma më të fortë gjithmonë bashkë. Ë dhe nuk mendoj se, ok, është e vërtetë që pasuria është diçka që duhet në jetë, sepse në qoftë se nuk kemi të mirë materiale, fillojnë dhe ato debate sepse sido që të jetë, në qoftë se do krijosh familje, në qoftë se nuk i plotëson dot kushtet fëmijëve tu, ti fillon ai debati që ti ndihesh keq vetë si prind, ti ndihesh keq vetë si njeri, edhe normalisht duhet t'i krijosh dhe kushtet familjes tënde. Por E rëndësishme është që të keni dëshirë për të punuar, për të jetuar bashkë dhe për të dashuruar shumë fort. Mm. Um, mund të gjithmonë kur e dëgjoj debatin e dashurisë me të pasurisë, dëgjoj atë pjesën e familjes që ti do të krijosh një familje dhe pastaj do të krijohen grindje gjërat. S'duhet ta lidhësh gjithmonë pjesën e dashurisë me familjen. Nuk është e domosdoshme që ti të dashurohesh me dikë dhe pastaj të krijosh një familje. Po pse? Po pse? Po pse duhet ta lidhësh dashurinë me paranë? Është është është një konstatim shumë shumë i vlefshëm që unë kam arritur të bëj gjatë gjithë jetës time moshës 23 vjeçare kaq sa jam, që jemi bërë skllav të diçkaje që kemi shpikur vetë. Jemi bërë skllav të parasë. Paraja nuk është gjithçka. Paranë e kemi ne në dorë. Kurse dashuria është është siç e thashë pak më parë duhet ta ushqejmë ne që të rritet. Kurse paranë me një me një punë shumë të mirë, me një profesion mund ta arrish, por dashuria është diçka që me zor gjendet. Nuk ishte kjo tema e diskutimit që ishte dashuria dhe paraja. Gjyshi ai. Atëherë duke qenë se tema është dashuria dhe paraja, po jepja mendimin se femrat gjithmonë priren të jenë më materialista, ose thonë që femrat janë gjithmonë më materialista. Po ky mendim po Për mendimin tim ky pohim Ja ta them. Është i gabuar pasi duke qenë se ne familjet shqiptare jemi familje patriarkale dhe në një farë mënyrë ne i kemi dërguar vetë fam, femrat si materialiste, pasi thotë që gjithmonë punojnë burrat, janë burrat para dhe femrat gjithmonë janë Ishte, po është akoma, gjithmonë thonë që femrat janë materialiste. Gjyshja ime thotë dëgjoni zemrën edhe unë i qëndroj besnik fjalës së gjyshes. Nuk po përmend as filozof. Dashuria në kohët e sotme është kthyer në një biznes dhe nuk është e duhur kjo. Dashuria është ndodh vetëm një herë në jetë dhe nuk duhet ta kthejmë atë në biznes dhe Nuk ndodh vetëm njëherë. Do të thoni, do të thoni, do të dashuri, do të thoni. Ke parë këtë telenovelën në fund të klanit, ti s'e ke parë. Unë do të thoja, shiko, t'i bëj një sqarim të vogël temës, në fakt ishte Cilat janë kriteret që të zgjedhësh një partner ideal, le të themi kriteret që ti bazohesh, se u kthye vetëm dashuri dhe para. Pra dashuria nuk ka kritere nëse është dashuri e vërtetë. Shiko, po tani ti nisesh nga diku që kur e pëlqen atë personin, se ka ca uh, le të themi karakteristika apo ca tipare që ty të tërheqin dhe që të bën ty ta dojë atë person. Se nuk mund dashurosh ti se e pe e pe atë person të thua oh unë e dua atë. Nuk mund t'i thuash dikujt vetëm në një parë kështu. Shiko po për mendimin, për mendimin tim mund ta bëjmë më. Po nuk quhet dashuri ajo pëlqim, po tani se dashuri kur themi përzgjedhim, përzgjedhim një partner, jo thjesht për Okej, Barbara. Më fal po për dashuri. Më fal po për dashurinë me shikim të parë s'ke dëgjuar ndonjëherë? Kam Dhe dëgjuar, pse- po, shiko. Ë, nuk e nuk arrin dot ta konstatosh ti atë që në sekondat e para që e sheh atë njeri dhe të pohosh me 100% bindje apo me vërtetësi të plotë që thua, shiko, unë e dashuroj këtë Për njeri. ta- Ti për- shiko, ti thjesht po e sheh. Ajo aparencë mund të të gënjejë nesër apo disa ditë më pas. Kur Po fillon çfarë ta si- njohësh një njeri, ë fillon edhe të zbulosh, domethënë, ë veçanti tek ai person që mund të të bëjnë ty ta shohësh atë përtej aparencës. Për ta për ta konkretizuar më, më mirë debatin, do të pyesja ju Barbara. Barbara, tu Barbara. Fal. Si si si do ta si do ta zgjidhni ju partnerin ideal? Çfarë çfarë tipari do donit, çfarë? për momentin nuk dua të flas fare se mua për mua dashuria s'është kjo tema që dua, nuk do të nuk më intereson për momentin, as nuk e kam provuar që të jap eksperiencën time, që kështu le të flasi dikush që e ka më me eksperiencë dhe më me qejf për të folur. Okej. Okay, ja. Unë personalisht kur dashuroj, dashuroj shumë. Më ka ndodhur. Më ka ndodhur që të bie në dashuri dhe me shikim të parë, është ajo çfarë pohova pak më parë që në dashuri nuk ka mendime të tilla të kritereve, nuk i merr parasysh kriteret. Është e vërtetë që mund të mos jesh e dashuruar që me shikim të parë, por tërheqja është aq e fortë, saqë kalon në një dashuri shumë të thellë më pas, Uh, Megjithatë unë dua të jem realiste dhe më pëlqejnë dhe njerëzit që janë me këmbë në tokë, që do të thotë, ë uh, kur je në moshën sa sa jam unë tani 28 vjeçare nuk dashuron më siç ke dashuruar në thonjëza në qoftë se do ta quanim dashuri uh, kur ke qenë 15 vjeç apo 18 vjeç ndryshon pak dashuria por jo se nuk dashuron që do të thotë um, unë kam disa kritere për partnerin që do të zgjidhja dhe që uh, nuk do preferoja uh, Që të kisha atë dashurinë më me shikim të parë, por do të isha shumë mendje e hapur dhe pak strikte në në zgjedhjet në zgjedhjen time, që do ta shikoja dhe nuk më vjen turp fare ta them, nëse një person është i kompletuar uh, dhe i përmbush kriteret e mia që do thotë të ketë një formim, të ketë një shkollë, edhe të mos ketë pasuri, më besoni nuk do ta kisha problem fare edhe të mos ketë pamje nuk do ta kisha problem fare mjafton të ishte një njeri i zoti dhe në të vërtetë do preferoja një njeri të zoti sesa një njeri të pasur një njeri i pasur mbetet i varfër një njeri i zoti bëhet edhe i pasur dhe nuk mbetet asnjëherë i varfër sepse është i zoti meriton një duartrokitje në fakt po unë doja ta pyesja nëse është gënjyer më përpara kur është dashuruar me shikim të parë apo jo Rëndësi ka, për mendimin tim rëndësi ka dashuria Mua më mua më duket një ide interesante, ke shumë më mirë. Po një edhe në italian. Ja. Jo. Ky ishte edhe mesazhi im në fakt që sa jeni më të rinj, dashuroni pa kufi edhe pa i menduar gjërat shumë, sepse pastaj do të vijë në mënyrë të natyrshme që do t'i gjykoni gjërat më thellë në zgjedhjen e e partnerit. Edhe të doni nuk do bini në dashuri ashtu siç bini kur jeni më të rinj. Për mendimin tim Për mendimin tim çdo njeri e do të dashurin, të dashurin ose të dashurën e vet perfekte, e duam për, për partnerin perfekt të pasur, të bukur, por rëndësi, me një fjalë rëndësi të vërtetë ka dashuria në në këtë marrëdhënie. Në qoftë se midis një çifti nuk ka dashuri, edhe i pasur mund të jetë Edhe i kompletuar mund të jetë personi, në qoftë se nuk ka dashuri, asnjë gjë nuk ka rëndësi nga të gjitha këto gjëra. Okej, okay, dhe ta gjeni personin fal, batutë kjo e fundit, dhe ta gjeni personin para se t'ju thotë gjyshja në shtëpi që na ngele në derë. Atëherë pas debatit kalojmë te një kolonë muzikore.